Yo, yo, check the mic. Uh huh, uh huh, uh huh. Feel your inner nigga. Feel your inner nigga. Uh-huh. Tell your bands. Rozkopovat balici jako tu naší hlavní ulici Rozkopali politici, protože jste čuráci všichni Hej! Mrtky, jebky, jebat všecky V ulicích Pardubic prošou kecky Na teplýho bala taky palác a fit v Pardubicích je. Hej! Signál a hovada jsou dvě stejný věci, neuvěříte, co je to za keci. Ještě, že hopezi v Pardubicích jsou vždycky nad věcí. Kozy! Feel your inner nigga. uh-huh, uh-huh. Feel your nigga inside. Uh-huh. Tam dáme fade out, jo?